Die woord wat Jesaja, die sien van Amos, gezien het met betrekking tot Juda en Jerusalem. En aan die einde van die dag zal die berg van die huis van die Heere vaststaan op die top van die bergen en verhewe wees boe die hevels, en al die nasies sal daarin te stroom. En baie volke sal jem gaan en sê, kom laat ons optrek naar die berg van die Heere, naar die huis van die God van Jacob, dat hij ons sy weer kan hier en ons in sy paare kan wandelen want uit Sion zal die wet uitgaan in die woord van die Heere uit Jerusalem. En hij zal oordeel tussen die nasies en recht spreek oor baie volke, en hulle sal van al swaarde pikkes mee en van al spieses neemese, nie meer zal nasie ten nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voeren. nie. Kom, huis van Jacob, en laat ons wandelen in die lucht van die Heere. Want die het die volk verwerp, die huis van Jacob, omdat hulle vol is van wat die ooste aanbied, en van goloors is die Filisteine, en met die kinders van vreemdes drijf hulle handel. En hulle land is vol zilver en goud, en daar is geen eind aan hulle skatte nie, en hulle land is vol paarden, en daar is geen eind aan hulle strijdwaans nie. Ook is hulle land vol afgoede, voor die werk van hulle hande buig hulle neer, voor wat hulle vingers gemaakt het. So moet dan die mens neergebuig en die man verneder word, en hy moet hulle dit niet vergeven nie. Gaan in die rots en steek jou weg in die grond van weer die skrik van die Heere en om die heerlijkheid van zijn majesteit ontwil. Die hoewe van die mensen zal verneder word, en die hoogheid van die mannen neergebuig word, en die Heere alleen zal in die dag verhewe wees. Want de dag is daar vir die Heere van die leerskare oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, zodat so dit verneder kan worden en oor al die hoe en verhewe seders van die Elbanon en oor al die eikebome van Basan, en oor al die hoe berge en oor al die verhewe hewels, en oor al die hoe toerings en oor al die versterkte mieren, en oor al die skepe van Tarsis en oor al die kostbare pronkstukken. Dan zal die hoogheid van die mensen neergebuig en die trotsheid van die mannen verneder word, en die Heere alleen zal in die dag verhewe wees en die afgoede zal geheel en al verdwijnen. En hulle sal gaan in die spelonke van die rotse en in die gaten van die grond van die skrik van die Heere en om die heerlijkheid van zijn majesteit ontwil, as hy om gereed maak om die aarde te verskrik. In die dag zal die mens sy silver afgoede en sy gouden afgoede wat hij vir hom gemaakt het om voor neer te buig, weggooi vir die molen en die vleermuise, om te gaan in die skere van die roodse en in die klobe van die kraanse van die skrik van die Heere en om die heerlijkheid van zijn majesteit ontwil, als hij om gereed maak om die aarde te verskrik. Laat staan toch die mens wie zo asem in sy nees is, want doel men is hij waard.